Goiz berri emankizunarekin eh, segitzeko, tarte berri bat, kronika bat, artero, arantxaren eh, kompanian eh, geldituko gira kronika bat entzat, ama bigarren mendetik, orengoan, apes edo eliz gizonek absten, absten, behar dira lortuko terreitea, eta ala ere... imaginatzea hartako. Ala ere, <laughs> da, imaginatzea bai. Eta naiz eta jainkoren bideak ezin diren unki, apesak maitasunari batzutan, unkitzen diote hori zurekin ikusten dugu, preseski arantxa. Gaurko batikanoan, uh, eh, egia da, hainitz baluratua dela, pobrezia, eh, hainitz laguntzen duela alde hortatik, baina bada hor tabu bat, beti uh, be, berritzen dena, zeliba, hori ez baita aipatzen, zelibatua, zenbaki batzuen arabera, apesen euneko amabost eta hogei harten, bikote batean da edo, bikote kide batekin da edo neskalagun bat dute. Uh, zenbakiak biztana zailak dira argitaratzea, beti sekretuan atxikitzen baitira, Kaso desberdinak badira, zuen erritipetan edo hauzuetan entzunak dituzuenak hori segur. Hemen badugu kasu bat, Pierren eh, kasua, frantzian nunbait apesa izan zena. Hogeita sei urtez apesa izan zen, baina dola bi urte hartu zen tipitako lagun batetaz maite mindua zela, bere erabakia hartua da, apesgoa utziko du, emazte horrekin bizitza egiteko gizan apespikoaren reakzioa aldiz, bortitza izan zen, gauean joaitea dela eskatu baitzion, hauzoak ezo hartzeko eta eskandalorik ez izaiteko. Le lendemain, je n'existe plus, je n'ai plus le droit de remettre les pieds dans, sur la paroisse, sur le territoire de d'autres villes. Conclusion, nous avons déménagé à deux, Christine et moi, la nuit. Azpimaratzekoa da, apes batek bere kargoa uzten duelarik, eskubideak ere galtzen dituela, espaitu kotizatzen. Donc du coup, j'ai droit à rien. les prêtres euh, ne cotisent pas pour le chômage. Euh, voilà, donc si je veux faire une formation, euh, je dois tout payer, quoi. Gérostic Pierre eta bere laguna ezkondu dira. Apezek badakite, eh? zerren bide hartzen duten. Ez dira hola joaiten, eh, apez izaiteko, bainan, bainan, bainan, usua ateratzen dena. Mais euh, bah, je, bah, je, comptais sur, sur Jésus, sur, sur, Dieu, pour vivre cela. Du coup, euh, cet amour m'a fait prendre conscience que j'étais pas bien dans ce que je vivais comme prêtre. Baina kasua initzetan apesek eta haien lagunak eh, amodio historioa gordezka ere bizitzen dute, elkarte bat sortu dute apesen neska lagunentzat egoera berezi horretan laguntzeko. Plen jour deitzen da elkartea eta emazte honek sortu zuen bere bizipena ere salatzeko. Comment voulez-vous quand ne se sente pas culpabilisé quand le prêtre que vous aimez vous dit je t'aime mais je ne peux pas faire ma vie avec toi. Je me suis engagé vis-à-vis du Christ. Je ne peux pas trahir. Et en plus, quand euh, nous avons eu des relations sexuelles, pour lui, à chaque fois, c'était une épreuve parce qu'il me disait voilà, j'ai eu une faiblesse, il faut que je me confesse, et toi aussi. Cette loi de l'église, elle, détruit des personnalités, elle, elle détruit des hommes et des femmes qu'elle empêche d'aimer. L'église est toujours aussi rigide et pour elle, c'est une gloire de rester dans la tradition fidèle au passé. Euskal Elizetan Euskal Apezak faltan dira eta batzuen ustez Elizaren zogostasunari lotu alitaike eta tartean amodio eta bizi seksualaren debekua. Eliza Katolikoan, badakigu, seksualitatea ipatzerakoan arreman eskimugatu edo eiartua dela gai horrek ilan, iesa edo eta eh, gaiarekin agertzen da argiki. Usu apezen eh, bigarren biziak jakinak dira, ezagunak dira, baina gordetzen dira edo ahazten dira, batzuak Erango dute, ulergarri dela eta apez ona dela, ala ere, naiz eta beste bizi bat izan. Bainan gordetua da. Baina, baina. Bainan. Bainan apesentzat zelibatua derrigorezkoa da eta gaurko batikano eta aita saindu berriarekin oraindik tabu gelditzen den gaia eta egoera. Antzkung teologoaren ustez zelibatua autu bat izan behar luke apesentzat, dei edo bokazio bat, eban eraiten den bezala. Zelibatua obligatua bilakatu zen ama bigarren mendean, eban aliz hori ez da idatzia. Hori, hainitz kritikatu izan dute eh, teologo batzuek uh, aipatzekoa da adibidez bi milata amekan Europako eunta berrogoi teologo katolikok petizio bat izenpetu zuten emazteek eta apez eskonduek apeisteko edo ordenazio sakramendua hartzaren alde emazten deko ere azpimarratzekoa da Elisa eh, katoliko emistan da noiz bait ikusiko ote dugu emazte bat apez bilakatzen hori urrunda oraindik Debeko, sekretu eta gordezkako biziek badute oraindik bide Eliza Katolikoan. Eta entzun dituzen apesen uh, eh, jardukitzeak aliz uh, eh, franzenteren hartu soinuak direla. Azpimarratzeko eta nahi baduzu ezueko egin oar bat eh, edo galdera bat uh, gai hortaz. Zuen ustez uh, apesak uh, eskubidea ukan behar luketen maite bat ukaitea. Zuen iritziak eman Facebook edo Twitterren bidez